oyagala kiri kyagaba nga maama wo waali ne maama wa maama wo nga waali Deni osituka n'ogenda okakasa nti kino ekitendo kye baagambye nze nkirina era nja kufuna ekyo kye njagala okuva kwoli eyataddewo obukwakulizo obwo nolwekyensonga lwaki tugamba nti tuli ku kituufu ffe tuli ku yeffe abali ku kituufu kubanga twesanga nga ebitendo nabbi salllahalaihi wasallama bye yatenda ku bantu abali beera ku kituufu mu biseera ebyo ebiseera bino bituli mu olwaleero fe tubirina fe tubirina bannaffe byabalema okukwatako lasiyama naddala nga nabi bwe yagamba nti inna miwaraikum ayamu sabur inna miwaraikum ayama sabur mazima oluvannyuma lw'okuvaawo kwammwe walibeerawo ennaku enzibu ezeetagisa ennyo obugumiikiriza assabiru fiihinna ala diinihi alibeera agumiikiriza muzo n'agumiikiririza ku ddiini ye n'asigala nga musiraamu omutuufu atatwaliddwa atalimbiddwalimbiddwa atabuzaabuziddwa kalkabudi ala aljamuri aliba afaanana nga bwolaba omuntu akutte eryandayo hadithi tugisomye emirundi mingi olwekyo olw'obukalubirivu mu nnaku zino ze tulimu abantu baalemwa okukwata amanda nga naye yeddiini kuba kati tekwatika basiraamu <clears throat> sanyuka jaguza wano wooli tewali akukuba ku mukono tewali akwekengera otambula n'ova wano n'otuuka woyagala naye ebweru kasi tomanyika nti oli musiraamu olina erinya ly'ekisiraamu buli omu akulaba akwekengera waliwo n'omukazi omu yali atambulira mu motoka omusajja n'amubuuza nti naye abasiraamu lwaki mututta nga talina nakyamanyi ye mukazi ye misikiini atabula butambuzi ayinza nokuba nga yali ayambadde bwambazisi byambalo bya kisiraamu naye nga obutuufu bwobusiraamu tabulina lwaki mututta akati oyoba n'omuddamu ki era abaakunoonyezaaki amakulu aba akwagalizaaki abantu balina obuzibu n'obukalubirivu bungi naye nno bambi ekyomukisa omubi nga tebalina mpeera mu bukalubiri bwebalina bwebalimu baliba bakalubiriza lwakuba balowooza nti basiraamu ate nga mutuufu si basiraamu era nabo batamwa embeera embi waliwo omukazi omu muyindi pakistaani yali agenda okutambula ku kisaawe kyenyonyi mu biseera ebyo nga bamaze okusomera amayumba amanagisifu ng'okwaza kwamaanyi nnyo ku bisaayo by'ennyonyi nga batya nti abayeke abasiraamu aba bagenda kukozesa bomu nga z'amazzi amakulu nga e, ziri mu liquid form ziri mu kintu ekiyiika kati nga bw'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi mbu nga tebakukkiriza kuyingira mu nnyonyi na wadde ak'omunkwawa kuba kabeeramu amazzi kabeera mu liquid form nga tebakukkiriza na kuyingira mu nnyonyina ku mata ga mwana mu cupa kati awo <clears throat> omukasi gwe mbagambye omuyindi kyeyava akolimira n'anyiigira seeka usaama nti ye yaleeta bino okumugaana omwana we okutwala amata omwana we agende akaabire mu nnyonyi nga tanywedde eki mata. Aswabiru fihinna ala dinihi aligumikiriza mbiseere ebyo ku dini ye aliwanga akutte eryanda. Akati labo oyo obusiraamu akkiriza buli nyirirwe nga tewaliwo n'omu asitula muto wadde okwogerayo akagambo olwokubanga atya nti bw'onooyogerayo akagambo bw'onookolayo akatendo abakafiri bajja kumugaana omwana we okugenda naki n'amata mu nnyonyi only era amaze okwogera statement yeye ey'amaanyi ennyo bwetyo kuba omwana bamuganye okugenda obucupa bwamata obeeramu abaana obucupa obubeeramu amata g'abaana mu bumanyi eh, ekyo nolekyo abasiraamu tebeerwanako abaleke babatte bonna bye baagalidde okubatta abakafiiri nga tebabatya tebeeralikira ki ekinaavaayo lwaki atenze bwenda bangenda okutambula bakafiri nze mpangalira mbakafiri enyonyi ninya za bakafiri bajja kungana okugenda n'amata g'omwana wange exactly ekyo nekifaanagana n'ekigambo kye nayogera emyaka nga musanvu egiyise ndoza nkumi bbiri mu musanvu no before olubeerebeere nga kumibiri mu musanvu tanaba kutuuka nti gw'oddira obuzibu obubwo gwe nga gwe obubwo ku lwokubanga bagenda bakumye visa egenda e londoni era obadde ogenda mujjana ekyo nekikukyayisa abasira abasiraamu be batuleetedde emitawaana abasajja naawe obasaasira gwete buli webadda bomu buli wewadda bomu kale bwe beekengera nawe abasajja beera batuufu ono ayogera ye ahmad nze tonda nze ndi musiraamu naye nze byo sibikiririzaamu era nze kankubuulire nze ne mmala mulaba wano owa alkaida bwe muwaayo nze mu imaani yange nze hmm. naye bwe omuwaayo ikiri kyososo okwogera ekigamba nti tonda banoze ndi musiraamu tekibeera kituufu tobeera musiraamu lwaki nti nabbi yagamba nti ali musirimu akulu musirimu omusiraamu abeera muganda waani wamusiraamu munne mu byeyakoonako ebikakasa oluganda lwabwe yagamba nti la yusirimuhu tamuwaayo mubaki bakafiri ekyo kimala bumazi okubeera nti bwomukwata n'omuwaayo nti wuuyo waalkaida wuuyo mujahidi bwomukwata n'omuwaayo kimala bumazi okubeera tolimuki toli musiraamu omuwadde wa omuwadde mbakafiri ate oba tekikirizibwa nakumuwaayo wadhu sultaani omusajja mwononefu naye atukulembera abantu tebamwagala baagala abaveeko abaviire amakulu afeeko ku bukulembeze tokkirizibwa kuloopa yoono omusajja eyemulugunya akyawa amiiri olw'obukafiiri bwe bwe kiri kitya ate ku yesefu ayina n'omusalaba oguwedde emirimu nolwekyo tugamba nti nuut ebitendo sifat ebyo nabbi salllah alaihi wasallama bye yatenda ne abantu abalibeera ku butuufu mu biseera ebyo twesanze bwesanze mwattu nga ffe twagumiikiriza ne tubifuna min haithu la nudirik nga situmanyi nakumanya nti bino ebitendo bye tufuna kati muzina ennaku bigenda kututendesa eyo mu maaso nti ffe abali ku kituufu ffe abali ku kituufu nesitumanyi naye bukedde ku makya walilahi alhamdu ajmain nga ebitendo biraga nti yeffe yeffe yeffe n'olwekyo abatuwalana abatukwatirwa ensaalwa eh, ezibasanze bandiwalanye bandikwatiddwa nsaalwa bandinyiigidde emyoyo gyabwe okubeera nga gibalemeseza okweyunga kwabo abali ku kituufu tugambye ku ntandikwa nti tuli ku musomo gwaffe ku lugendo lwaffe olwa nahanu alhaq fe tuli ku kituufu tuli mu mulyango gwa algurba obugwira okubeera ng'omuntu embeera ze zonna makulu nga size ezabulijjo size ezabantu ababulijjo bawangaala nabo ibunu umaru fena tumumanyi sahabi wanabbi agamba nti olunaku olumu nabbi yamukwatako olunaku olumu nabbi yamukwatako amakulu yakwata ku mubiri gwe nabbi yakwata ku mubiri gwa ibunu umar baali bamwita abdullahi yali mukoddomiwe bwe yamukwatako n'amugamba na nti yabuna umar owange ibunu umar riwaya ya ibunu maja egamba nti ya abdallah bali eryali erinnya lye amuwa nasiha amuwa ekiragiro amubuulirira nti kunu fi duniya bw'oba owangala mu nsi eneeyisaazo embeera zo beeramu nga atali wamu mm. beeramu nga atali wamu mu duniya abooluganda nabbi yali ategeeza ki okugamba nti beera bw'oba owangaala mu nsi beeramu nga atali wamu nabbi ki kye yali ategeeza nabbi ki kyeyali ategeeza kyeyali ategeeza alaihi salatu wassalaamu nti jjukira nti waleetebwa buleetebwa mu nsi jjukira nti waleetebwa buleetebwa mu nsi bwekibeera nti waleetebwa buleetebwa mu nsi kabonera kakakasa nti olikeeyakuleeta eyakuleeta oyo ateekwa okuba nga ye mukamaawo weyakuleeta tewateekeddwa kubeera nga wawo wabula wawe oyo eyakuleetawo n'olwekyo buli kyonna ky'osanze mu nsi olina kulinda kumala kukifunako ku kiragiro kino kikole bwoti awo totuukawo awo tosalawo kino kikole bwoti kino kikole bwoti kino kikole bwoti ekiseera kyonna nja kukujja waawo nkuzeeyo wa gye nakujja akati omuntu ono buli kyakwatako abeera yeekengera nkikutteko nga nannyini wano bw'ayagala nkikwateko senga olwaleero oyingira mu sitoowa nga mulimu ebisawo ebisaawe ebyo nga babisibye byonna nga bingi nga bifaanagana ne bakugamba nti jyamu ebisaawe ebirimu empale ez'ekisajja obifulumye wano wabwe kati bw'oyingira ne bakugamba nti tokwata ku kisawo ekitali kyampale z'abasajja kikale bw'oyingira mu sitowa ogenda okulaba ebisawo nga lukaaga oba bikumi bitaano okuva kuno neeri byonna bifaanagana byonna byenkana okola otya omala gagwira n'okwata kimu bibiri n'ofuluma nabyo nedda bakugaanye okukwata ku kisawo ekitali kya mpale ebisawo byonna bifaanagana oba okyamagaamaga ng'onoonya obuwa ekiwandiiko kyonna ekiraga nti empale z'abasajja empale z'abasajja empale z'abasajja empale nga tokiraba gonokunaabaga ti owaayi lwaki tovaayo ekisawo kiriawo ebisawo biriawo lete ebisawo eh kyoba olina okukola kuddayo ebweru kugamba eyakusindise nti ebisabo byonna bifaanagana sirina busobozi bugenda kwawula wakati w'ebisabo by'oyagala nfulumye nebyotoyagala nfulumye n'olwekyo ndagirira ebisabo by'oyagala nfulumye n'abitegeerera ku ki then nakulagirira lwaki kulokubanga yenanyiniwo yakututtewo yakusindisewo yayagala ojjewo ebyo kati akulaba senga wabeerawo kamera nga sikulaba ng'oli muli munda ng'omaga amagabu oti ng'osemberera ate otyo kikwatako ogambo baki ekino onoonyako obuwandiike ogezako okukyetegereza kyoba kwe kuliko ekigambo nti mpale z'abasajja nga tekuli ekyokubiri ekyokusa eh, ogenda okulaba nga byona bifaanagana paka eri aa ah, aa ah, ah, ate bakugambe nti yanguwa omanyi waliwo ebifo ebimu nga biriko emiryango oluggi ng'oluggi olwo bwe lweggalawo ng'oli muli munda ofiiramu era nga bw'oba oyingiramu muteekwa kubeera abantu babiri omu ng'asigala ku mulyango ekitali ekyo oluggi eri terukwatirayo toyina kyakulukwasisaayo wabula bwe kakutanda ne lumala lw'eggala ng'oli munda okola ki ofiiramu nolwekyo olina kulinda paka lwona ofuna omuntu owokubiri ajja kukwatire ku luggi ogjayo kyojjayo ebiseera ebisinga obungi batera kuziyita cold rooms mwetegereze allah jalla waala yatuleese mu kisenge ekyo ekinene bwe kityo n'ebintu ebyo ebirimu ebingi tewali abimanyi nedda nsubira mwasoma ku katabo ka kaali oba katabo ka kyakumeka oba kyakuna omusajja eyakwata munne nga balina obutategeeragana n'amulumya enjala ennaku nnyingi then oluvannyuma oli yali anaatera okufa ng'enjala emuli bubi ono n'amuleetera emmere n'amugjayo gye yali mu kasenge n'amuteekaawo naddira emmere emu n'agiteekamu obutwa endala nga teri mu butwa oba kyali kyakunywa ndowooza kyali kyakunywa oba gaali mazzi oba kyakunywa fulaani ngaekimu kirimu obutwa ekirala nga tekiri mu butwa byombi nga biri mu bugiraasi bubiri nga bufaanagana kakati bwe baamuleeta ono omusajja gwe bagenda okuwa ekyokunywa Musajja namugamba nti londako ekimu ku ebyo onywe. Mm. Ono musajja ne yeekengera n'agamba nti kiyinza okuba ng'ekimu ku bino mulimu ki? Obutwa. Kakati n'agamba nti ate nnyo obutwa ate nfe. Kaŋŋumiikirize nfiire. Nfe nfe bufe enjala eno ennuma enzite. N'abeera awo ng'alowolereza olinga bw'agira n'ajja n'alingiza. Eh, tannaba kulya, tannaba kunywa, n'addayo. nakomawo tandaba kunywa naddayo kati ono bambi amaanyi we gamugweramu n'agwa kati yali agwa omukono ne gukuba akagiraasi akaalimu obutwa ne kagwa neyeebakaawo kati ono bwe yajja n'asakana kati yalonzeewo obutwa n'abunywa ng'akwata kana akagiraasi akaali kasigaddewo ng'akagira ng'ayeenywera kwekulisa kufa kwono kumba yanywedde ki yanywedde obutwa kati onaokola otya ebintu bibiri bifaanagana basiraamu bwe tutuuka wano mu nsi engeri gye waliwo nannyiniwo nga ye yatuleetawo era yatuleetawo lwampaka nga situwagala lwaki tetwali tetwagala anti sikwali kusalawo kwaffe okujja wano tekwali kusalawo kwaffe okujja wano mu ngeri y'emu bwe twatuuka wano ne tufuna okwagalawo naye ate era ajja kutuggyawo olwampaka oba twagala oba titwagala kakati tuyina kukola ki ate nga tuteekeddwa buteeka okubeerako ne byetusibaasibamu watazawwadu faina khaira zadi takwa mubeeko ne byemukwatakwata mangu mangu olubereberye nga yauma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha biqalbin salim yauman لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ترون بكتوك يوما ترجعون فيه إلى الله unakwe kirage nga kachina bakuje chikujja wano okukuzza yewa Allah tbaraka wa taala kwata mhe okwate ki kakati obo cha unikiride ogenda okuwulira nga eddoboozi erikuga nti owange owange nkulagirire ebisawo ebirimu empale ez'abasajja okola otya oga nti ah, nfaako naye teneyogerezaako ng'ogenda maaso nakwetegereza tosobola omagaomaguka noga nti eh, eh, ani ayogera ani ayogera oliriddawa eh, ndagirira ndagirira ng'akugamba nti bali nnyukuta eziri mu kigambo empale z'abasajja empale za ah, ng'obali nnyukuta mwenda masalan kakati tambula ku mukono gwo ogwa ddyo ebisabo mwenda webiggwerako byebyo ebisabo mwenda byoba otwala oba bibiri oba bimeka byoba otwala amakulu eh, kugakojo ke baategaawo bwotyo bw'oba okola naye bw'onoovaamu nga tututya biwale byabasajja bagenda kukutta okola otya owuliriza byagamba oba nedda mwattu nno bwogenda okukwata ekisawo ekisooka noga kituufu omusajja nedoboozi liyinza okuba nga kiriŋŋamba kituufu ogenda okusumulako bwoti e! ddala mu butuufu nga kisawo kirimu empale z'abasajja kakati eddoboozi lye libali kugamba nti owange kola bwoti ne bwoti ne bwoti be bannabbi be babaka allah azza wajalla baba yatutumira yatuteeka mu nsi naye nga situmanye ekizakire kiki ekituleesezza tuba tuli awo n'atugamba nti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabuduuni ekibatondesezza kunsinza kukusinza Allah e kati tukusinze tutya okusinza Allah kyeki tumusinze tutya akati bannabbi ne bajja ne batulagirira nti mukole bwe muti ne bwe muti bwe muti ne bwe muti olumujja kuba mumusinziza kyayagala ekyo oyo eyabaleeta bannabbi baba tebalimba era bwakya kumwakya oba bukya kumwakya nga allah aza wajalla akututte bw'ogenda nebyo bye bakugamba nti byayagala eri amakulu amakeesi gali agalimu ebintu ebyo byayagala nga gogense nago alhamdulillah obeera nga owonye akaseera komala mu kisenge ekyo nga tomanyi kiki kyakukola obeera weetaaga obuyambi weetaaga okulagirirwa kakati eyo gitwale nga yedduniya obeera garibu obeera mugenyi atamanyi kiki kyendi supposed kukola wano mu nyumba eno nkoleremuki senga obeera mu nyumba nga mulimu ebisenge bingi buli kisenge kisibe n'oluggi n'oluggi n'oluggi omanyi otya ebiri munda mu kisenge omwo ng'oyagala okumanya ekisenge ki mweŋŋenda e, ekisenge ky'okusulamu mu kizimbe kino ekisenge ky'okusulamu kiruwa e, emiryango gyonna gifaanagana teguliko tewaliwo guliko kiwandiko omanya otya nti guno gwe mulyango omutuufu ogw'okusulamu mwemba nyingira eno si toileti lino si fumbiro eno si sitowa lino si diiro omanya otya oba olina kugenda ng'oggulawo ng'oggulawo ng'oggulawo naye bannabbi ekibaleetesa kwe kutulagirira kiki kyetusaanidde okukola mu ngeri gyetusaanidde okukikolamu oli eyatuleeta wano asobole okutusiima n'olwekyo nabbi kyagamba alaihi salatu wassalamu ndikundu fidduniya kaannaka garibu beera mu nsi wangalira mu nsi ng'olinga omugwira olinga omugenyi atamanyi kiki kyakukola ng'olinda bulinzi kukulaga olinda bulinzi kukulaga kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati buli kyebakugamba tibakikola bwe bati ng'okola kyebakugamba nti eh, ekyo kyokikwatako ekyo kyokikwatako kimunyiiza ng'okivaako wahakadha okutuusa lwewangaala n'ovaa mu nsi yamugamba nti au abiri sabirin oba beeranga omuntu ayitamu obuyisi abiri sabiri abamu bakivuunula nti tokirizibwa kuyingira mu muzigiti nga toyina wuuzu okujjaho ng'oyitamu buyisi masalani ng'oyina janabba okujjaho ng'oyitamu buyisi mu muzigiti ng'oyina kyogenda okujjayo eri nakufulumamu abalala bagamba nti abiri sabiri yoyo omuntu abadde ku safaari ye ng'atambula n'atuuka mu kitundu masalani nga mulimu ekirabo ky'emmere bwe batunda ekyokulya oba omuzigiti n'akyama ku muzigiti n'afuna ewuzu n'asaala bw'amala okusaala n'atambula n'agenda abeeranga omuntu ali mu safaali akasana nga kaaka nnyo nga yatambudde dda okuva ku makya n'asisinkana awali omuti n'ekisikirize nga kirungi nnyo owaweweera n'ayimirirako bw'ayimirirako awo waawummulidde akaseera katuuka n'asimbula n'agenda oba oli awo entambula y'ennaku zino nnyangu betwogerera mbayinza obutagitegeera naye katugeze nti obadde ogenda masalani ogenda jjinja waliwo awo akafo we batunda omubisi ne gonja bokerawo n'obunyama no, no, no oba bwa haramu oba bwa halaali kati emmotoka neeyimirira mwoli bweyimirira abantu ne bavaamuuka awo abeegolola ne beegolola omulala nadduka nasala ekkubo nagenda eri namala okufuuyisa ne batandika okulya onasasula kino ono kino ono kino onanywa yekatankira ono kati ekiseera kituuka waliwo ababeera balina ebyokulya byabwe nga baagala babirye ngene emotoka etambula ekiseera kituuka abantu ne baagala okugenda ekirala waliwo ababa bataagala kuvaamu mu motoka kubaako kye balya ye ng'agamba nti bw'aba atambula talya ekiseera kituka abantu ne baagala okuvaawo awo lwaki babeera baagala okuvaawo awo anti si we babadde bazze bayimiriddeko buyimirizi awo allah sajala yali atutondera yatutondera akhira wallahu yuhibu lakhira yatutondera akhira gyetulaga wano tuyitawo kukola kikufunirawo bigenda kutuyamba ku akhira kakati mubana abafulumye mu motoka okubako bwe bwegulira awo bwe basangawo ente ennamu ng'omusajja ali mukamunyi mugenda okulaba nga omu ku basaabaze agigira ki agisasula kati oyo tetubadde naye mu motoka kiyetubadde naye mu motoka eh, mwana wange agula nte eh? Ngiro kula banga ababuza lokuba buza tabai. Wali wa wasaba ze mmoto kawo na ampola yo e, olukumi. Sente zange zijule ngule ente. Eh? Ah. Dreva dreva ina mo olukumi olumpole njadu kuwa mase. Ah ruru no ngalumuwa. Olumala okugule ente. Bagati banna. kati ono ente agenda kugikola mwena mwena kye musooka okwebuusa ente agenda kugikola atya ngenda okulaba ng'agikutte akaguwa atambula jje eno kuki ku kamunye kamunye ye mweyabadde bw'atuuka waawo ku kamunye ng'agamba abantu abatudde wano wano oba bayitawo ku kameeme awo naba bakyayitawo ku kameeme omutto oguddirire emabega wa driver nga baga nti mufunyeko ku magulu ente yange egireki ejja kuyimirirawoejja kuyimirirawo ejjembe rigirebwo abasajja bano bagamba basabaza bana nti sabadreva sabadreva nedda fene tujja kugenda naki tujja kugenda nante yatente eyo eriyawo yatandisa dde okusamula e, amalusu ejjembe eriwubye erikalobozza omuntu eh, ekigere kyayo kyalyo kirinnye eh, eh, ekigere ky'omuntu ente yenyini enyiri teyagala nakuyingira munda muki bulwebanga etekayo bwetyo omutwe e ate netya nnyo bannange ono tunaafaawo ddi omusajja alemeddeko agamba nti ayagala kugenda naki mugamu ku maloboozi agatandika okuva emabega mu motoka bagamba dureva nti dureva tugende ono omusajja muleke mulalu ono omusajja aguze nte muki mugenda okulaba ngaomusajja aguze nte agamba driver nkirinda kulinda kulindako ino jongereko eno wano katono neyo nayo gira ekyo gye mbadde ngambye nti sijja kugitwala ente nayo gigira ki aleeta eyokumeka bannange bw'obeera mu motoka eyo okola otya driver bamugamba tugende omusajja mulalu driver tugende nga driver ganti abange oli mumuleke wano tulina eddembe ly'obuntu buli muntu addemba okola kyagira ki kyayagala oba ayagala kugula nteye agigule mweyongereyo eri atuule atuule n'enteeye nedda nedda eno motoka yabasaabaze ekigambo ps bitomanyi kyekitegeeza emito wateekamu gyante basebo omwana adamu bwatyo bwalemedde ku duniya bwatyo mwattu bwali naye omusajja ono aleese ente ente bbiri namba kakati zayagala zijje mu motoka emotoka yasimbudde ngaejjudde ayagala kuteeka mu nte bbiri azo ente mugimanyi muteka okuba banenga ente mugimanyi naye omusajja yagala ente bbiri zigende ate naffe abantu ate tukyagenda safaari ate ffe tetwasize kugula nte egamba ebintu bitabuka bannange kibeera awo kibeera kiitirivu mutandika okunonya dreva nga dreva tagiraki talabika dreva aluwa ye atutwale dreva aluwa atutwale tuddize sente zaffe tuddize sente zaffe tufune emoroka endala tugireki fitugende tuve wano tusobola kubeera ku bantu balalu nga bano oyagala kutambula nante mumotoka emotoka y'abantu ate obuzibu bubeera bw'amaanyi basiraamu olwaleero bwetu bwetugamba basebyayi bwetugamba abantu tibannange tuve ku duniya temukkiriza kuyingiza mu motoka mu safaali yaffe bitali byamuyo nebi kiri zibweri tetuja na kugenda nabiyo na iba sebo omutu nebuo mugambo tia ngarabi yekunte amalusu gamu yise katibuliruwa jidaba buwati ya alaba mchomo buliruwa jidaba buwati alaba chifimu sowani buliruwa jidaba buwati alaba kasupu wakatemagana buliruwa jidaba buwati binawe nabiyo mkato wange zukuka zukuka zukuka binita binaba kubela wazo zukuka enonte namba elina nobusa elina nama ye takiriza kanda kagaribu bannange ekyomukisa omubi nti bano abantu bw'abadde awakanya nti taleeta nte mu mmotoka tejja kusobola kugenda naffe safaari safaari yaffe teyabaddemu byante gw'abadde awakanya gw'abadde awakanya obuzibu we bujjira be bali bonna abantu abasigaddewo okukwefuulira n'obanga gwe mukyamu agaana okugenda n'ente kati olwo munnaffe akola atya ente eyo agisiimye omulala ng'agamba ere mabega nti oba ayagala naye alondeyo embizi ndaba ziiziri e eh, ani nayogera ogenda okulaba nga omulala aga nti laba laba laba n'enkoko ziziri ebisolo ebiseerewo by'enkoko bibiri basiramu bw'okaayana nti nedda nedda tetukkiriza mmwe kye mugamba gye kipya kye kibi nga bakuga nti owange bw'oba tosobola kugenda nante nambizi zaffe mukamunye tuyamba ogireki ofulume temwawuliranga edda simanyi oba ennaku zino bwekikyali nga bw'ogamba ku dureva nti avuza empola ebiseera biggwayo gweogenda mangu ng'akugamba nti wandigenza entebe n'obuuka bubuusi muki Eh, mubanga we wangu awe watali traffic jam we watali ki basirikale bisiriko bena beno bo biwonye kusomoja bana kati bechichali bo bakugamba nga edda ngo tudde wano wano wano kukalia kuka kukateba akashoka ku mulyango njuwe yongere yeri we yongere yeri abalala bagire kibatuule wano no bagamba ati abangi nze ngenda kuvaamu wali kumbi nze vaamu mangu amakulu sigenda kulwamu nnyo mboloka paka gyeko ah, nvaamu mangu nga kanegisifu kakugamba nti bw'oba onookeera osula onaabye mu maaso kati olumu bwe nakiwulira nti bw'oba onookeera osula onaabye mu maaso e nalaba nti akituufu bw'oba onookeera tonaabira ddala mu maaso nga ogenda okugira ki ogenda okwebakwaga ne bwonoonaaba mu maaso ate era bw'onozuka ku makya era obujonyo bunaaba bugize eki bunaaba buzeemu basawo obudde bukedde ku makya ng'alwanyisa ekikyamu kireme kubeerawo kati ye mukyamu abantu okubagaa nti bannange mubeere ng'abagwira mu duniya mukwateemu ekyo ekigenda okubasobozesa okumalako safaali abantu tebakkiriza gw'ofuusa omubi gw'oteekeddwa obuteekwa okulwanyisibwa gw'oteekeddwa obuteekwa okuttibwa lwaki ojja abantu ku lugendo lwabwe olutuufu ojja abantu ku nkola yaabwe entuufu wabula basebo ekyo si kituufu ekituufu kyekyo kyoba obagamba lwaki olwokubanga kyekiba kiriko endagiriro okuva mu qur'ani ne mu sunna ezooyo abayatumwa gye bali alaihi salatu wassalaamu mwetegereze Al-Hasanu yagamba nti ra'su malil mu'mini dinuhu omuntu kibaita ra'sul mali kibakiita capital mu luzungu capital bakiita batya mu luganda capital hmm? rasumali rasulmali kamba yicha kula bilako nti <clears throat> yicha kula bilako osubula biosubula osubuzisa omutwalo gumu kati nofuna gumu lukumi gumu bbiri gumu kitundu bwotyo kati zine satu zino bigabera magoba Wabachi tegerekise bulungi bajita grossi profit grossi profit kubanga eze nkumi esatu ziba sikyaliko endalalala e, e, e ezakoze naki naki naye nga guno omutwalo ogwo ogwatandisa okusubula togukutteeko kati then bwomala okunakka n'ogjako buli kantu konna ne wasigalawo nga lukumi mu lunaana oba lukumi mu bitaano eyo ekubayita net profit kati rasumali lmumini kapito gwe guno omutwalo guno ogwo toyagalira ddala ddala kugukwatako gwo gusigala nga weguli nga bwofunaye bwofunamu ebiri bwofunamu esatu bwotyo bwotyo kivaamu nebukya ku makya nga oyongeddemu kakati kapito olina wa mitwalo ebiri kati kapito w'omukkiriza kapito wogwampuliriza oba kuba mukkiriza omutuufu eyakkiriza nabbi muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallamu diinuhu kapito wo gwotayagala akonebweko kantu konna kasaara kale waakiri emaali yesale naye nga kapito ye asigaddewo dinuhu bwe busiramu oba kubanga oli mukkiriza ng'olina n'amagezi wandibadde tokkiriza kintu kyonna kuzanyira ku ddiini yo kusemberera ddiini yo haithuma zaala dhakala maahu ebbanga lyomala nga kapito waakyaliwo la yukhulifuhu fi rihal buli woraga kapita wogira ki ogenda nayo ra'su mali almu'min dino kapito wo wano kunso kuvale watu kawano ekikolo kyebusubuzibu ekikulu kyotakiriza kyotandikisa obakubanga oli mukiriza nga oyina amagezi kyotandikiriza kantu konna kukisemberera wadde okukikwa okukikwatako wadde okuki okukimogolako eteekwa kuba ddiini yo ekyomukisa omubi raasumaali ka anta kapito woggwe ampuliriza duniyaaka nsi yo eddiini egende oba egenda naye nga edunia yo tegize eki sali matilaka duniyaka edunia yo ekyali oke eddiini what is diini nalya ddiini bye batyo bagamba ekyo kibi lwaki mwattu mu safaari eno gye tulimu gye tutambuliramu tetubadde supposed kuyimirirako wano tuli supposed kugenda kutuuka eri bwe tubeera tuyimiriddewo tuwumudde buwumuzi katono tuteekwa buteekwa okugenda okweyongerayo bwe kanaatutanda ne tumala tukwamira wano ne tusalawo safaari ekome wano gye twasitula okugenda tuliba tetutuuse ne gye twava tuba twavaayo nga tetukyaddayo n'olwekyo raasumaali lmumin diinuhu eddiini yo gy'oba okwata nga gy'otokkiriza kutuukibwako kabi konna togirekanga wonna woba ogenze olwadde beera neddiini yo ogaggawadde sigala neddiini yo oyavuwadde sigala neddiini yo oli mufumbo luli wali toli mufumbo e sigala neddiini yo allah kugezeseza n'okusiba e eh, sigala neddiini yo ozadde omwana e sigala neddiini yo kapito wo ekikolo kyobugagga bwo obwensibo gw'otateekeddwa kugayaaliriramu wadde olutema lw'eriiso ye ddiini yo wala yatamino alaihi rijal togezangako kapito wo okumuwa abantu nti bamukulabiririre nedda togezangako kapito wo eddiini yo okugiwa abantu nti bagikulabiririre neva tokikola ngaekyo musiraamu naye kyomukisa omubi basiramu bannange tukiriziganye eddiini yaffe gyetukwata tetugiwa abantu mbu bagitulabiririre naye edduniya yaffe tetukkiriza kugiwa muntu yenna agitulabirire lwaki lwaki tetukkiriza so nga kad amurun kad furiga minuhu nsonga eyaggwedde okuteekerateekerwa allah tabaraka wataala naye tetukkiriza duniya yaffe bantu kugitulabiririra wabula ddiini yo gye tuwa abantu batulabirire lwaki terina buzito bwonna mu bifuba byaffe terina buzito bwonna mu bifuba byaffe rabbana atana sadatana wa kubara'ana fa sabil ekyo tuteekateeka okwogera yauma tubaddalu ardu ghayra al ardi ayi allah twagondera abakulu banene b'amaanyi muffe wakubaraana sadata na bakama baffe betwagondera e. Eh. allah agamba nti izi tabaraa alazina tubiu min alazina tabau waraau lazaba watakattaat bihim lasbab tewali nsonga gy'oliwa ku eddiini basiraamu tugikutte ne tugikwasa bantu balala osuubirani anaakuyamba <clears throat> nga omwana adamu oyo gwolaba obadde weesigulira ku muwarabu fulaani obadde weesigulira ku seeka fulaani obadde weesigulira ku haaji fulaani obadde weesigulira ku kitaawo mweteefuteefu kitaawo oyo gwolaba omuwarabu oyo gwolaba seeka oyo gwolaba mweteefuteefu yamala nadde okuteekateeka statement gy'agenda okugamba ng'omwekwasa mbunno e gwe wambuza agenda kugamba atya inna aghwainakum aya bwetyo bwegamba mugamba nti ffe twababuza inna kunna gawin naffe twali baki twandibawadde ki ekitali bubuze nga kyekyokka kyekyali mu nsawo yaffe bwe mwatutuukirira naffe twakwata bukwasi mu nsawo yaffe obubuze ne tubugira ki ne tubawa tetwalinga ffenna twalinga ffenna naye bwe tubeera nga twalinga ffenna mu nsi mu bubuze ate olwaleero tunayawukana tutya mwe mutuleke eno mugende mujjana ekyo kye mwagala nedda yinakunnagawin naffe twali babuze lwali tulina kuba babubuze rabbana atihim dhifaini min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira bawe ebibonerezo bya mirundi ebiri ya Allah ruachi aina lazaini Allah lana ba, barua abantu buza basilamu akavuyo kagenda kubeera kayitirivu baliwo abaatubuza minal jinni wal ins mu bantu ne mu majinni nga babagamba nti wetuli kiki kye mugamba hey, yenze seka wam zina bagama ngokola kino na kino so kituyambe ki mwagala nze bampe ebibonerezo bya mirundi ebiri kikuyambe kiggwe allah aza wajalla atugamba mu qurani nti ekiseera kigenda kutuuka oluyogaano luyitirire abagambe nti la takhtasimu ladayya wakad kaddamtu ilaikum bilwaid temuddayo kukayanira wano mu maaso gange nabagamba nga mukyali ku nsi kyekigenda okubeerawo olwaleero temuddayo kukayanira wano abantu basuulibwe muliro basiraamu lwaki baddira eddiini yaabwe rasumalihim kapito waabwe ne bamukwasa bantu kakatiraba abantu bye babagamba olwaleero mu kaseera kasembayo okubanga kazibu nga ke kaseera akasaleesale akakazigizigi antum agwayina agwayitumuna mwe mwatubuza inna kunna lakum taba'an asira mumanyi kye bayita okwenenya okwejjusa mu kiseera awo ng'okwejjusa tekukyaya ebibonerezo biibino inna kunna lakum taba'an abudu kyesimanyi bamuyita abudu waswa yakuba abasiraamu olwokuba baganya okubeera ne bamubutadde abakafiiri ku biragiro bya budukalimu sentamu allahi baharaini hasimanyi hasani la ilaha illallah muhammadun rasulullah bagamba sabyayi bagamba kakeeto azallahum allah saba allah abakkakanya abasajja abo era abaswaze ku nsi ne kwakhira inna kunna lakum taba'an twali tugoberera mmwe fahal antum mugununa anna min azabi llahi min shay mulina kyemugenda okutuyamba olwaleero kubibonyobonyo bino allah byatulaze betugenda okuyingiramu ah! fe mwali temusinza ffe kuntum kauman dhalina mwali baki mwali babuze fetujja tuja netubagamba nti muve ku allah nammwe nemukkiriza bano abantu bagenda kugamba tusaba allah alime kuteeka mu bantu abo nti kituufu kituufu twali bakyamu abasajja kyebatugamba kiki twali bakyamu naffe lwaki twava ku allah waffe olwabana abantu mulabye olwalaekituduseeko basiraamu temulowooza nti olwo abantu balibeera banyumya nga balibamukuba sitole nga bwowulira olwalira ebigambo bwembyogera basiraamu embeera egenda ku bwanzibu nnyo n'obukakanyafu ogenda kubeera bwamaanyi n'olwekyo rasumalil mumin kapito w'omukkiriza leka tokkiriza musiraamu munnange kumukwasa seeka nedda eddiini yo beera nayo gwe kennyini kyemba kubiriza abasiraamu bannange nti eddiini mugikwate onoobeera naye otya nga togimanyi anti olwokuba togimanyi tomanyi valu yaayo bweoba tomanyi muwendo gwayo mugaso gwayo ojja kugigalabanja nze tonneesigulirako era tonsuubira nti nze naakwetikkira eddiini yo neva nedda ekisoboka busobozi ojja kwetikka eddiini yo ggwe kifuta olaba kinze nabagamba kuva dda <clears throat> nti nze ngenda mu kabuli yange bwomu buli muntu mufe akolerere kabuli ye nze siberangako awo walilahi lhamdu bi ajmaihi neneeguya omuntu mbwoyo omuntu waffe mbwoyo muwagizi waffe neva tekiberangawo muwagizi waffe fimatha muki tukwatira bukwatizi wamu okutuusa ekyo allah tabaraka wataala kyayagala n'omubaka we tusasulwe empeera nga tuli wamu ku lwokubanga mu ddiini eno mulimu ebintu nga tosobola kubikwata wekka kunu fidunia kaannaka garibu beera mu nsi ngaolinga omugwira towambagatanya bintu birala ono seeka gwe weesibako mbuseeka wange seko oyo okimanyi nti eitha agenda kusookayo oba gwe ogenda kumusookayo omuntu tenga seeka mukwano gwo nnyo era nfiira bulago ekituufu naye al akhilau yaumaithin baduhum li badin aduu ku lunaku lw'omusango agenda kubeera mulabewo oteeseteese eki lwaki basebo eddiini togikwasa muntu yenna beera na ddiini yo gwe togezaako okugizanyisa togezaako okugiteresa omuntu togezaako okuwulirira mu muntu nti yalina eddiini yo nedda bw'aba taliiwo tojja kubeera na busiraamu tojja kubeera na ddiini yo muhammad bunu siriina rahimahullahu ta'ala yomu ku battabiina abaali bannaddiini ennyo ennyo ekigenze ewala yali ndooza munnamadiina yebanga seerabidde naye yagamba ekigambo olunaku lumu kyali kikulu bw'osoba kitaba kiyita almajmaa kyali kyogera ku ibunu hajari ne bamaseeka be naye baleeta ebintu bingi ba ulama ne bagamba nti muhammad bunu sirina yagamba nti inna haha lilma mazima eirimu eno huwa diinu kyeki yediini inna haha lilma huwa diini eirimu yediini fanzuru amman mimman taakhuzuuna diinakum mutunuulire ng'ani gwe musomako eddiini yammwe hmm. mutunuulire ng'ani gwe musomako eddiini yammwe mugisoma ku muntu omutuufu kyabagamba kyekyo musiraamu onoomanyi kyati kyenkugamba kyekyo kituufu nga wenkijje tosobola kwesomerawo nga tomanyiiwo kyenva mbeesibako basiraamu bannange bwe tuli wano omusala foundation bwe tuli wano ku busalafu muyige okwesomera eddiini mugimanye nze sina kyengenda kukuyamba mukaburiyo nze gwolaba ali wano naye tunaba nga tusula mukitanda babiri neba obanga wava ku mugongo gwange sirina kyengenda kukuyamba nibwembanga ndava ku mugongo gwo tewali tuliko nanyiniffe mukama waffe yafsiru bainana buli omu amutwala lulwe lakadiji itumuna furada kama khalaknakum awala marra watarakitum ma khawalnakum miwaraikum eh? miwara izuhurikum aya bwe gamba wara azuhurikum sina chengenda kukuyamba njagenda bwomu nawo njagenda bwomu bwomu bajja kukubuza wekka nange bajja kumbuza nzekka eh tuzukuke basilamu Rasumari ilmu'mini e capital ye yomukirize mali etakone bwake yensibo jyotagala kantu konaka jikoneko dini hu ye dini yo tojirekera muntu yenna jesomere jeyigire jetekere munkola kunu fidunja kaanda kagarib bera munsi owangala ngo wangala nga omuntu ayita obuyisi oba abiri sabiri oba asala obusazi ekubo nga ali mu lugendo tokiriza kintu kyonna kukubuzaabuza kubeera nga kikujja ku safaari yo katukomaawo olwaleero biidhinihi tabaraka wataala ebiseera ebisigaddeyo tubeere nga tubisomamu ebigambo bya oluwarabu insha allahu taala ekigambo kyaffe ekyolwaleero bakiyita aqulu laka madha aqulu laka madha <laughs> ekyo kigambo kya luganda kyennyini kyennyini tamama nga bw'okiwulira aqulu laka madha nkubuulira ki ah, ng'otandika kumutottolera kitegerekese bulungi <laughs> eh, ekigambo kyaffe ekyolwaleero aqulu laka madha nkubuulira ki nakwambia nini nakwambia nini mulusai nacho bakikozesa seeka nakwambiaje bwekiro kigambo eh? eh? yote mbili nakwambiaje eh, nakwambiaje hayuko nakwambiaje uh, gari imefika nakwambiaje hivi hivi hivi Kitegere bulungi kati ennaku zino abarabu njogere enjogerega agulaka e kyabategeeza kino agulaka eh. <laughs> kyaba agamba nti nkubuulira ki nkubbireko agullaka e eh. nkubuulire ki mm-hmm. ekigambo ekyokubiri kul li kul li kigambo ki ekira kye tuyinza okukozesa mu kifo kya kino kul li akhbirni akhbirni oba hadithni mbuulira nyumiza ntegeeza oba alimni manyisa wahakaza kulli mbuulira kitegerekese bulungi kati ekigambo kul kitegeeza nti gamba ekyo mu Qur'ani kya mirundi mingi si kyekyo e mu Qur'ani Allah azza wajalla yakyogera bwangi nnyo ani ampaayo aya mu Qur'ani nga Allah akikozesa mm. Eh? Eh, kul huwa Allahu ahad. Ibanna, echo nacho? Aya aya muzimanyi. kul ya ayuha al-kafirun. Kul Allahu azina lakum قل الله أذن لكم وهكذا قل لي مبوريرا أخبرني تجيزا مبوريرا حدثني نيميزا اشتغلت سبرونجي mm. then kakati eno li li eno li ana kuliko nasabu eno li kul li mbulira nze naye kati bwobanga oyagala okugamba nti mugambe bwoti ne bwoti ne bwoti ogamba nti kullahu kitegerekese bulungi ogamba nti kullahu mugambe bwoti ne bwoti ne bwoti bwabeera nga musajja kullaha mugambe bwoti ne bwoti ne bwoti bwabeera nga mukyala kitegerekese bulungi oba oyinza okugamba nti kulli fulani kitegeeza ki fulani kitegeeza nti gundi hmm. fulani gundi nolwekyo kuli fulani gamba gundi mm. gamba gundi basi ngaoli ategeera kyobeera oyagala okumugamba twabala paka kummeka twabala paka kummeka hmm? kusatu kusatu kakati tugenda ku nnya bino inshaallahu taala tugenda kubibabuuza olina okubiwandiika mu bibuuzo byaffe ebijja zino enyukuta ogenda kuziwandiika n'omukono gwo ku lupapula awo anti mumanyi enkola yaffe kana katonyeze kategeeza ki kanyeze kana kategeeza 0 0 kana mwara batonyeza obutonyeza mura baba silamu mura baba wano eh eh akatonyeze kana kategeeza 0 kano abara bwe batoba juandika 0 then emu bajuandika bwe bati just 2 bweti bweba etunudde etunudde wa bbiri hmm? eba etunudde ku ddyowo ekyo kiyinza okukuyamba bbiri nedda baagamba nti bbiri eba etunudde ku ddyo wange bbiri eyo then ssatu ennaku zino bagikyusakyusa nga badde bawandika bapapa ne bagiwandika bwe batyo ne bagiwandika bwe batyo naye ng'ate mu kusooka ebbiri gye baawandika nga bwe batyo ali muhimu ssatu yeeno bweti ebeerako ebeeranga siini oba ebeeranga satu naye ngaate etunudde eri waggulu so ngaate satu ey'oluzungu eba etunudde ku kkono kyekyo mm, satu yeeno nnya ebeeranga etunudde opositi ya satu ey'oluzungu kyekyo <laughs> taano ebeera ziro ebera zero wadde wano wano waguru wano kutofu waliwo ngeri yakakko batekawo engeri yakakko naye ti doesn't matter because so wandika bwatyo omuwarabu abajja kutegeera kyogamba era naye bwawandika bwatyo oba okisoma bulungi nnyo kitegerekise bulungi ah. mukaaga yeringa musanvu ey'oluzungu akaki akakko bwe katyo Awa wekatyo. Kabeira waseka. Kabeira wansi. Ah, sawa sawa. Jazakumullahu khair. Wabeira wengi diya kakao. Mm. Mukaga, tugambe mukaga ebenge tunudenga ngombu sanvu. Aha, okay, jeri kinzo kuyambako, jenyume <laughs> kya bibi. Theni musanvu eberanga eberanga v just eberanga v ate munana kyenyume kya v opposite ya v sawa ate mwenda mwenda era mwenda kabisa mm. mwenda kabisa eno bagiyita batya aha ne bagiyita batya mu luwarabu eh? sufuri luswahili naye oluswahili balubba mu luwarabu tewali kubuusabuusa ebigambo nga kyenda ku kikumi mu luswahili bya luwarabu bakiyita batya kino sebo sifuru sifuru oba sufuru sifuru ye ziro kitegerekese bulungi akati zino enyukuta tugenda enyukuta zino zibeera nkazi oba zibeera nsajja eh? enyukuta zino mu luwarabu zibeera nkazi oba zibeera nsajja nkazi enamba enamba ebeera nkazi oba ebeera nsajja mu luwarabu nabo ebeera nkazi kati bwebeera nga enamba ebeera nkazi eno tugiyite tutya emu tugiyite tutya twagamba nti bagiyita batya wahid wahid beberanga wahid olwe ebatu jikazi wazza batu batu jisajja wazza <laughs> kale katuogere nga betwagamba kululi wahid wahid ithinani ithinani thalathun kitufu thalathun arbaun arbaun khamsun khamsun sittun sittun sab'un sab'un ثمانية ثمانية تسع تسع تسع efaanana n'eruwa mu zino ezisoose mu njatula efaanana esitto basebo mwetegereze mwetegereze aniapa aya elimu wahid mu Qur'an elimu ekigambo wahid mm. واحد مم. مم؟ قل الله الواحد القهار yatandika etya waggulu ate wakubanga era alina kyabuuza tandika etya eh? eh? eh? alwahidu lkahar bwekyo bwetandika njagala aya nge bwetandika egamba etya kisamba nange Quran temugisoma hmm? njagala aya erimu ekigambo wahid hmm. njagala aya nga bwetandika eso jazaka llahu khaira wa ilahukum ilahun wahid kitegera kisa bulungi era mazima katonda wammwe ekigambo ekyo wa ilahukum mu luganda olutuufu kibeera katonda e, eh, bakivunula katonda wa ilahukum ilahun wahid kitegerekese bulungi aya isinaani oba isinaini oba isinaani ekimu ku bibiri aya aniampayo aya gwe bakuwa edoola emu ambulidde aya esooka owokubiri ani ayagala doola isinaani oba isinaini kirabika oyagala nnyo ibiri <laughs> minal ibiri isinaini mm-hmm. salasun eyo buli muntu yenna yandibadde yajogedde dda salasun mm. <laughs> kyekyo kyennyini bakaafuwadde bagamba nti allah wakusatu kubameka kubasatu ate arubau arubau buli ate buli ampadde aya wano dola dola dola mali wandika ehe arbau mm. mm? aruba kale naye ah, kirabika oyagala nnyo nisa Eh, njagala kya eh oyina e- e- enaswira ddala bwete eh جزاك الله خيرا <laughs> يمشي على أربع مهم. خمسة خمسة وهنا آية خمسة اها. هم؟ <laughs> akasajja katabani kadulako kawa edoola yaako infact baali kabadde n'ezisingako yumdidukum rabbukum bikhamsati alafi min almalaika musajja wuuyo agirese aye basiraamu tumuwa edoola mmeka apaana naawe mm. mm-hmm. situn waliwo ayinayo aya ya situn eh nabeerabidde waliwo ayinayo aya situn eh waliwo ayinayo aya ya situn mm. Iha, ayeyo. Eh. جزاك الله خير ستة Fi في ستة أيام Allah azza wa jalla yali ayogera ku naku omuwendo w'ennaku gwe yatonderamu eggulu n'ensi saba mm. tereza tereza bulungi muze jazakallahu khaira tereza bulungi a ah, ah. <laughs> ah jazakallahu khaira laha sab'atu laha wa alayha laha sab'atu abwab teri yoko kundara teri yoko kundara sabu bakugu mm. Mm? sabu samawati tibaka teri yoko kundara ezo dola bbiri zigenze bazifunye mm. ndala iza rajaatum tilika asharatun kamila teriyako kundala eyo nayo ddoola egenze teriyako kundala hmm? temugamba nti hmm? سبعة ah! ali ku gundi ku Dawuda eh, eh, aya eri egamba etya eh, tasawwar alayhi almihrab inna hadha akhun akhu li eh, inna hadha akhin lahu eh, tis'un eh, si saba nedda teri yako kundala ya saba mm. ne suurira sabaa samawat jazakallah khair teriyoko kundala buli gwe ngamba nti agifunye ngaomuwaddo eh. <laughs> oweddeyo gye nninda byoke ensimbulewo eya suratul kahafi bajja kugamba nti baali bameka baali musanvu ndowooza ate e, eyomunaana thamaniya thamaniya mm. mm -hmm. Mm-hmm. min adhani thinaini na min almaasi thinaini thamani ya azwaj huyo dola yajifunye tisa tisa jagera dalo kuwa omuntu gweneka kasa tisa eh kampa omukadde eh hmm hmm Lisa. Kituufu. <laughs> <laughs> Bawangala mu mpuku yaabwe emyaka bimeka bisatu wazidaadu tisaa ne bongerako mwenda. Wahid. Wahid. Isinani. Salasa. Arubau. <coughs> Khamusun. sittun sab'un thamania tis'un bino jangu manyo kubiwandika nga 15 na nga 15 na tugenda di mu bibuzo byo kumi 15 15 kumi tugenda mu uh, alhaq 15 tugenda mu alhaq di mutufu nga 10 nga 10 lwe luwarabu hmm, nga kumi ogujja anti bili twabikola nga kumi limutuufu nga kumi ogujja insha allahu taala jangu bino nga omanye okubiwandiika n'okubyogera kitegerekese bulungi kale wadde waliwo endala zetunayongerako naye nga e, bino byo ogira ki jangu omanye obiwandiika ojja kubiwandiikawo ku kapapula tujja kuwa ekitabo awali makisizo obiwandiikewo insha allahu taala allah aza jala anabakkiriza eitha seeka anaddako obwanzi bwe nabanzizeeko tugenda kulaba ayamul usubui ennaku zaaki eza wiki al usbu'u ye wiki bajita al usbu'u wiki ndoza katukomao bi biidhnihi tabaraka wa taala ne musomo gwaffe ogwa leero اللهم انصر جميع المجاهدين في كل مكان وحال وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته